إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Без үзебезнең дини дәресләр язмаларын дәвам итәбез. Бу язмабыз Гайбәт дип аталыр. Гайбәт сүзе гарәп сүзе, ягъни әл-гайб, ягъни өченче зат. Ягъни аның бозык якларын, хәерсез якларын искә төшереп, бер-берең белән мөнәсәбәт кылу, бу, әлбәттә, гайбәт дип аталыр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм гайбәтнең ни икәнлеген, Ягъни җавап йөзеннән әйтте, Әгәр дә синең мөселман кардәшеңнең бозык бер гамәле бар икән һәм аның хакында син хакыйкатьтә булганын сөйлисең икән, үзе булмаганда, бу гайбәт булыр, әгәр дә инде булмаганны булды дип сөйләсәң, хакыйкатьтә бу бөһтан дип аталыр. Ягъни икесе дә бер хөкемдә булырлар, бохтан да һәм дә гыйбәт. Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә Коръәни Кәримдә гыйбәтне вәхши бер сыйфат белән безләргә сыйфатлап мисал китерде. Үзегезнең туган абыегызның итен мәет хәлендә ашавыгыз кебектер гайбәт сөйләвегез, диде. Ни өчен Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә шушындый мисал китерде икән? Ни өчен мәетнең итен ашаган кебек Гайбәтне сыйфатлады икән, моның хикмәте шунда ки, мәет үзенең итен ашалганны сизмәс, ягъни мәет бу авыртуны сизми, чөнки җан инде тәнне күптән калдырган һәм бу тән җансыз, ул бер авыртуны сизмидер. Шулай ук гайбәт сөйләнгән кеше, ягъни өченче зат та, үзе хакында гайбәт сөйләнгәнне ишетми, аның йөрәге авыртмый. Бит җәмәгать әгәр дә йөзенә әйтсә авырта, күңеле сыкрый, әмма ләкин гайбәт сөйләнгәндә гайбәт сөйләнгән кеше бу гайбәтне ишетми һәм сизми һәм авыртмый. Әмма ул кеше аны сизмәсә дә, авыртмаса да һәм дә мәет, хәтта аның итен ашаганны сизмәсә дә, аның итен ашау ничек харам һәм вәхши гамәл булган кебек, Гайбәт сөйләү дә, гәрчә сезнең сүзегез ул кешегә ирешмәсә дә, бу сүзегез вәхшиләр гамәле кебек, мәетнең итен ашаган кебек әшәке вә гөнаһлы гамәлдер. Шуңа күрә Ошбу гамәл Ислам динендә Коръәни Кәрим белән Пәйгамбәребез саллаллаһу аләйһи вә сәлләмнең хәдис шәрифләре белән вә һәм дә галимнәрнең иҗмагы белән харам кылынды һәм өммәттә бернинди шик вә бәхәс вә ихтилаф юктыр, гайбәтнең харам икәнлегендә. Әмма ләкин кайбер кешеләр әйтергә теләделәр, гайбәт ул олуг гөнаһ түгел, ул кечкенә гөнаһ дип, чөнки гайбәт ул бүгенге көндә шуның кадәр киң таралган, әгәр дә ул харам һәм олуг гөнаһлардан булса, Бу дөньяда бер кеше дә харам гамәлдән тыелып калмаган булыр иде дип үзләренчә фаразларга тырышалар. Ягъни бу кешеләрнең дәлилләре, әгәр дә гөнаһ күп таралган икән, Халыклар арасында киң таралган икән, шуңа күрә ул харамлык йөзен югалта дип исбатламакчы булалар. Бу җәмәгать дәлил буламы? Ягъни халыклар арасында киң таралган булгач кына без гөнаһның дәрәҗәсен төшерергә хакыбыз бармы? Юк! Карагыз бүгенге тирә-якка! Хәмер эчү киң таралган, тәмәке тарту киң таралган, инде наркотиклар турында сүз дә юк. Зина киң таралган шушы чорда, әгәр дә без киң таралды дип, Гөнаһларның дәрәҗәсен, ягъни зур гөнаһтан кечкенә гөнаһка дип, харамнан мәкрүһка төшерә калсак, безнең бер гөнаһыбызның да көче һәм дәрәҗәсе калмый. Һәм дә адәм балалары адашканнан адашып, ялгышканнан ялгышып, гөнаһ белән яшәргә мөмкин. Шуңа күрә гайбәт киң таралган, әмма аның киң таралуы Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә һәм дә Расулебез тыйган вә һәм дә аның зур гөнаһ вә харам икәнлеген һич тә киметмидер. Ни өчен адәм баласында бу киң таралган соң? Ник бу чир? Халыклар арасында хәтта үзен мөэмин вә мөселман дип санаган көнгә биш мәртәбә Раббысына сәҗдә кылган вә һәм дә Рамазан айларында руза тотып, хаҗ кылган адәм балаларының да телләреннән ник китми соң ул? Нидә моның сәбәбе? Ә сәбәбе, җәмәгать, моның тирән. Сәбәбе тирән калебкә төшә. Ягъни һәрбер гамәлнең, яхшысы булсын яки начары булсын, аның сәбәбе кальбтә, ягъни бу гнах та, бу гамәл дә кальбнең бер авыруыдыр. Әмма ләкин авыруның да бит барлыкка килүендә бер сәбәбе бар. Нинди сәбәп белән бу чир барлыкка килде? Ә шир җәмәгать шунда ки, һәрбер адәм баласы, һәрбер адәм баласы үзен кешедән яхшырак күрәсе килә. Үзен кешедән биегрәк күрәсе килә. Нинди генә ягы гына булса да. Китап уку буенча яки гыйлем буенча, яки акчасы белән, яки малы белән, яки байлыгы белән, инде бу яклары булмаса, тәртипсезлеге белән, яки батырлыгы белән, яки кешене кыйнавы белән, яки куркытуы белән, нинди генә ягы белән булса да, Аның күңелендә бар кешедән зурырак, кешедән биегерәк, кешедән яхшырак, үзенчәлерәк булырга. Бу һәрбер кешедә шушындый хис бар. Һәм, җәмәгать, әгәр дә адәм баласы икенче бер кеше хакында бозык, аның хәерсез, Ягын ишеткәндә, күңелендә теге хис барлыкка килә. Ягъни үзен ул гайбәт сөйләнгән кешедән хәерлерәк, яхшырак, биегрәк, баерак, акыллырак, тәкъварырак дип хис итә башлый. Менә ни өчен хәтта мөселманнар арасында да, Әгәр дә без көннәрдән бер көнне безгә бер кунак килеп әйтсә, Ишеттеңме соң син теге хәзрәт хакында? Ишеттеңме соң син теге абыстай хакында? Беләсеңме соң син теге кешенең шундый ягын? Беләсеңме соң син бу кешенең мондый ягын? дип, Сүз ишеткән вакытта күңелләребезгә җүдә һәм зур капка ачылып китеп, чәйләребезгә бал булган кебек ләззәт ала башлыйбыз. Ләззәт бирә. Авыру калебләргә ләззәт бирә. Җәмәгать, әгәр дә гайбәт калебегезгә ләззәт бирә икән, белегез, калебегез авыру. Шуңа күрә адәм баласы әле намазга бастым дип, әле лә илаһа иллялла дип әйтеп, Мухәммәдүр Расулулла дип шәһадәт биргәч тә калебе фетләнәлә, калебендә әле авырулар төзәлеп бетмәгән, аның өчен адәм баласы һәркөнне эшләргә тиеш. Үзенең калебен һәркемне сафларга, чистартырга, үзенең иманын биекләргә тиеш, әмма ләкин без зур бер ялгышлык кылабыз, без иманга килдек дип, мөселман булдык дип намаз юлына басканнан соң, үзебезнең иманыбызны үстерүдән туктыйбыз, үзебезнең калебебезне чистартудан туктыйбыз, әмма ләкин галәмдә шундый канун бар. Туктау юк, туктасаң аска китәсең. Хәтта әле бер бер дәрәҗәдә калыр өчен дә кеше көн-төн эшләргә тиеш. Бу кагыйдә тормышның барлык ягында да үтәлә. Әйтик, без галим булсак, инде мин 70 китап укып чыктым, мин галим дисәгез, миңа җитте инде бу дисәгез, Бер көннән соң, ике көннән соң, ун көннән соң сезнең гыйлемегез кими башлый. Бигрәк тә кайвакытта әйтәләр, менә мин авылда гына, районда гына, мин бу төбәктә генә имам яки галим яки мөгаллим яки мөгаллимә, бу төбәктә өч сүрә белсәң, син академик инде, дип йөреп, өч сүрә ятлаганнан соң үзенең сүрә һәм Коръән ятлавын туктаталар да шуның белән аска китәләр. Бу җәмәгать сәүдәдә дә шулай. Әгәр дә кемнәрдән бер кеше менә мин бер миллион сум акча эшләдем, хәзер инде туктасам да була, мин иң бай кеше дип әйтсә, икенче көнне үк малае аның әйтсә, әти миңа мороженый яки берәр сок алып бир әле дип, һәм ул аны алып бирсә, инде иртәгә үк ул инде 999 мең булачак. Ул кими. Шулай ук иман да җәмәгать. Шушы ук кагыйдәгә безнең иман да керә, әмма ләкин аның хакында фикерләүчеләр аз. Иман бит шундый сыйфаты бар, ул үсә, ул кими. Ул бер сәгатьтә эстә булырга мөмкин, икенче сәгатьтә ул аска төшәргә мөмкин. Изге гамәл белән ул күтәрелер, бозык гамәл белән ул төшәр. Намаз укыганда сәлам биргәнче намазыбызда иманыбыз күтәрелер. Сәлам биреп берәр бозык сүз әйтсәк, ул кире төшәр, аннан соң яңадан күтәрелер. Менә шушындый рәвештә безнең иманыбыз һич тә тик тормый. Ялгыш фикердер, әгәр дә берәр кеше әйтсә, иман ул лә иләха илләлла, Мухәммәдүр Расулулла дип әйткәннән соң шушылай Аның иң әүвәлгесе, ягъни иң биеге, Лә илаһа иллялла дип әйтү генә түгел, шушы шәһадәткә тугры булып гомерең буе яшәү. Аның иң түбәне, иң әзе, юлда яткан әшәкене алып ташлаудыр. Икенче бер хәдис шәрифтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Әгәр дә син бер мункар, ягъни әгәр дә син бер бозыклык гамәлен күрсәң, аны кулың белән туктат. Әгәр дә кулың белән туктата алмасаң, телең белән туктат. Әгәр дә телең белән дә туктата алмасаң, кальбең белән туктат, әмма ләкин бусы инде иң загыйф иманнандыр, диде. Ягъни, әгәр дә без тирә-ягыбызда берәр бозык гамәл күрсәк, берәр гнах күрсәк, без моның яныннан үзен мөэмин-мөселман дип санаган адәм баласы, Битараф кына узып китә алырмы? Әгәр дә битараф уза икән, моның иманында шик бар. Иң куәтле иманлысы аны кулы белән туктатырга тырышыр, ягъни үзенең бөтен җиһадын, бөтен тырышлыгын шуңа куяр. Әгәр дә бу вакыйгада, бу халәттә кул белән туктатырга мөмкин түгел икән. Бу вакытта теле белән туктатыр, әйтер, язар, сөйләр. Әгәр дә ул теле белән дә туктата алмый, моңа да кодрәте җитми икән, калебе белән туктатсын, ди. Нәрсә соң ул калеб белән туктату дигәндә, калебең белән ризалашма бу гөнаһка. Тормышыбызда, җәмгыятебездә барган күп гөнаһлар, Шушыларга, кулың белән туктата алмасаң, телең белән туктатып кара, телең белән туктата алмасаң, калебең белән ризалашма. Әмма ләкин калеб белән генә ризалашмау иманның иң түбән, иң зәгыйфь, иң беренче генә өлеше, диде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм. Инде моннан бер нәтиҗә ясыйк. Әгәр дә калеб белән бер гөнаһка риза булсак. А. Әгәр дә без бер гөнаһны яратсак, калеб белән, гәрчә без аны үтәмәсәк тә, гәрчә без аны кулыбыз белән, телебез белән үтәмәсәк тә, аның хакында сөйләмәсәк тә, калеб белән генә аны яратсак, калебегезгә ул хуш килсә, иманыбыз калган булырмы бу калебтә? Әлбәттә, юк. Ә инде әйтмим, гөнаһны үтәүченең. Гөнаһны үтәүче, үзе, тыелган, харам булган, Аллаһ һәм Аның Расүлләре тыйган гамәлне үтәүче. Менә бу вакытта без әйтәбез, иманыбызның нинди халәттә булуы. Шуңа күрә иман арта вә иман кими. Бу безнең калебебездә булган шундый бер хәрәкәт, шундый гамәл. Гайбәт, җәмәгать, безнең калебебездә барлыкка килгән шушы чир, ошбу авыру. Безгә ул ләззәт бирә икән, менә безнең монда иманыбызның, калебебездә иманыбызның калуында зур шик бар. Шуңа күрә. Адәм баласы, менә бу гайбәт таралу, гайбәт таралуның сәбәбенә килгәндә, үзенең шушы холкын, үзенең шушы халәтенә игътибар бирсен иде. Ул иң әүвәл үзенең гаебен санасын иде, кешенең гаебен күргәнче, һәм дә ул үзенә хисап кылсын иде әүвәл, үзенең нинди җитешсезлекләре бар, нинди тиешсез гамәлләре бар. Нинди гөнаһлары бар, ул шуңа үзенә анализ ясаса иде, үзенең бер калебенә бер ревизия ясап тикшерсә иде дә, аның кешеләргә вә һәм дә кешеләрне тикшерергә вакыты һәм нияте вә максаты калмас иде. Менә шуңа күрә җәмәгать безнең арада гайбәт киң таралды. Гайбәт киң таралды, калебләребез зәгыйфьләнде, мөэминнәребез зәгыйфьләнде, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтәдер үзенең хәдис шәрифендә, Шуңа күрә безнең бу халкыбызда, арабызда гайбәтнең киң таралуы аның һич тә дәрәҗәсен төшерми. Әмма гайбәтләр нинди төрле була соң? Гайбәт җәмәгать. Иң әүвәлгесе, әйтик, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә кешегә тән, җисем, бәдән биргән. Кешене, һәрбер адәм баласын үзенең тәкъдире белән яраткан. Беркемнең дә. Адәм баласының Аллаһ биргән җисеменнән мәсхәрәләргә хакы юк. Шуңа күрә, әгәр дә без бер кеше хакында сөйлибез икән, ул аксак дип. Ул чулак дип, ул сукыр дип, ул кылый дип, аның шушы Аллаһ тарафыннан бирелгән сыналмыш холкыннан без мәсхәрәләп сөйлибез икән, бу олуг гайбәт була. Шулай ук, әгәр дә без сөйлибез икән адәм баласының нәселе хакында, бит нәселне адәм баласы үзе сайламый, Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә безләрне кавым-кавым, кабилә-кабилә яратты һәм Аның тәкъдире белән без яки бу, яки теге нәселдән тудык. Бу да Аллаһның тәкъдире белән булды. Һәм дә әгәр дә без берәр кеше хакында сөйлибез икән, бу караклар нәселеннән, бу угрылар нәселеннән, яки бу бтегеләр, яки бу мондый гөнаһлы нәселдән, моның ата-бабалары шундый дип без кеше хакында, бигрәк тә мөселман кешесе хакында сүз алып барабыз икән, Бу зур гайбәтләрдән була. Һәм дә бигрәк тә әгәр дә без кешенең холкы хакында да сөйләшсәк. Ягъни кеше хакында без әйткәндә, әйтсәк, ул тәкәбер. Әгәр дә без әйтсәк, ул саран. Зәгыйфь калебле һәм дә башка төрле шушындый сыйфатларын әйткән бер дәвердә без дә гайбәт сөйләүчеләрдән булсак. Әгәр дә без сөйләсәк, кешенең диненә кагылышлы сүзләрне, Ягъни әгәр дә без әйтсәк, бу кеше мәчеткә йөри бәлеш ашар өчен генә, бу кеше намаз дөрес укымый, ул кеше намаз укыр өчен йөрми, бу кеше дин өчен йөрми, бу кеше Аллаһ ризалыгы өчен йөрми, ягъни без моның диненә шушындый гаеп ташлап, аның гайбәтен сөйләсәк, Бу да гайбәт була. Әгәр дә без сөйләшсәк, ягъни әйтсәк кеше хакында һәм дә аның киеме, аның тышкы кыяфәте хакында, хәтта әйтсәк итәге кыска дип, җиңе озын дип, бу да гайбәтләрдән санала. Әмма, җәмәгать, әгәр дә адәм баласы үзе үзенең гаебен күрсәтеп йөрсә һәм дә бигрәк тә шушы гаепне кешеләргә эндәсә, өйрәтсә, таратса, аның хакында сөйләү гайбәт булмый. Әйтик, әгәр дә берәү үзенең аракы эчкәнен яшереп эчми, әгәр дә үзенең тәмәке тартуын беркемнән дә яшерми, әгәр дә ул адәм баласы үзенең гөнаһ гамәлләре хакында бөтен дөньяга сөйли, кешеләргә сөйли, бу хакта, ягъни бу кеше хакында сөйләнгән сүз гайбәттән саналмас. Шуңа күрә бу хөкемнәрне һәрберебезгә дә дөрес аңларга кирәк. Әмма ләкин гайбәт җәмәгать тел белән генә түгел. Гайбәт хәтта ишарат белән дә булырга мөмкин. Хәтта кеше кебек йөреп күрсәтеп, аның кебек сөйләп күрсәтсәк тә, хәтта кем хакында сүз барганда исемен атамасак та, аның шушы ишара күрсәтүеннән, ерып әйтеп күрсәтүеннән кем хакында сүз барганын аңласак, бу да гайбәт була. Әле тагын да бер куркыныч гайбәт бар, бар шундый гайбәт. Ул рия белән бәйләнгән. Мисал өчен берәү сөйли, әйтик, араларыбызда булган сараннардан Аллаһ Тәгалә безне үзе сакласын. Ягъни утырган кешеләр аңлыйлар кем хакында сүз барганын. Мондый вакытта кеше аңлады кем хакында сүз барганын, беренчедән бу булды гайбәт, икенчедән Аллаһ үзен сакласын дип шушындый дога кылып куеп, бу кеше үзе гайбәт сөйли, ә үзе рия кыла, ягъни үзен изге итеп күрсәтергә тырыша. Бүрия үзе гөнаһ кылган вакытта кеше каршында үзен изге итеп күрсәтү, рия, икейөзлелек. Бу тагын да куркыныч. Менә мондый төре дә араларыбызда бик киң таралган. Үзебезне изге итеп күрсәтеп, үзебезне биек итеп күрсәтеп, үзебезне хәерлерәк итеп күрсәтү, менә бу җәмәгать рия да һәм гайбәт тә булырга мөмкин. Әлбәттә, араларыбызда көнчелек тә бар. Араларыбызда тәкәбберлек тә бар. Ягъни калебләребездә безнең ошбу авырулар бар. Без болар хакында алдагы язмаларыбызда тирән сөйләшеп киткән идек. Хәсетлек һәм тәкәбберлек хакында. Менә бу чирләр дә гайбәткә илтә бит. Ягъни иң әүвәл кешедә хөсетлек хисе туса, ул хөсетлек хисе калебтән телгә күчә. Ягъни телгә күчү өчен иң әүвәл калебтә барлыкка килә икән авыру. Шуңа күрә телгә күчмәс өчен без Калебебезне дә ошбу чирләрдән дәваларга тиеш. Ягъни берсе берсенә бәйләнгән. Бу бит, җәмәгать, физиологик авырулар да да шулай ук. Әгәр дә без берәр әгъзабызны дәваламасак, яки бавырны, яки бөеребез авыртканда без аларны дәваламасак, Ул безнең икенче әгъзабезнең авыруына сәбәпче булыр, аннан соң икенче әгъзага күчә, аннан соң бөтен тәнгә күчә, аннан соң адәм баласы авыруга сабыша, аннан соң инде дәвалавы аны бигрәк тә авырая. Шулай ук кальби авырулар да, җәмәгать, әгәр дә аның берсе пәйда булса, шул вакытта ук дәвалау кирәктер, чөнки аны дәваламасак, ул телгә күчә, Ул фикергә күчә. Кеше фикерли, кеше шуның белән сөйли, кеше шулай уйлый, кеше шулай гамәл кыла һәм шуның белән һәлакәткә юлыга. Гайбәт сөйләү харам дидек. Гайбәт сөйләү олуг гөнаһ дидек. Ә аны тыңлавы? Ә аны тыңлавы, аны тыңлавы җәмәгать сөйләгән кебек үк бер дәрәҗәдәдер. Кайвакытта шушындый бер мәҗлесләрдә булырга туры килергә мөмкин. Ягъни, әгәр дә сез берәр мәҗлестә, берәр утырышта, берәр җирдә гайбәт сүзгә юлыксагыз, Ягъни арада берәрсе бер кеше хакында гыйбәт сүз башласа, алда әйтеп үткән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисенә таянып, сез бу гыйбәтне иң әүвәл туктатырга Ягъни, әйтергә, җәмәгать, бу сүзегез гайбәт. Бу Аллаһ Субханәһу вә Тәгалә тыйган гамәл. Әйдәгез мондый сүздән китик, хәерле сүз тыңлыйк. Хәерле сүзгә күчик дип, гайбәтне туктату иманның иң куәтлесеннәндер. Шушыңа кодрәтегез җитсә шатланыгыз, сезнең калебегез сәламәт. Сезнең иманыгыз биек һәм сез тәкъва. Шушы рәвештә гомерегезне алып барсагыз, соңгы сулышыгызга кадәр сез фирдәүс әһелләре. Әмма ләкин шундый халәт булырга мөмкин, сез туктата алмыйсыз. Бит җәмәгать әгәр дә хәтәс берәр адәм баласы тел белән туктатып, ягъни теле белән әйтсә, тукта, бу гайбәт, моны сөйләмик дип, әмма ләкин кальбе белән теләсә бу сүзнең дәвамлы булуын, Ягъни кешеләр каршында ул күрсәтә үзенең ихласлы һәм тәкъва икәнен һәм әйтә, Туктагыз! дип, әмма ләкин калебе белән сөя һәм ярата Шушы сүзнең дәвамлы булуын Бу кеше монафикъ! Бу монафикълык! Бу монафикълык! Икейөзлелек! Бу куркыныч сыйфат. Шуңа күрә, хәтта тел белән әйтсәгез дә, калебегез шуңа риза булса, сез гайбәтне тыңлаган хөкемдә һәм олуг гынах кылган хөкемдә буларсыз. Шуңа күрә гайбәтне туктату, туктатып булмаса, калеб белән аннан ерага юл кирәк. Әгәр дә җәмәгать калеб белән дә сезнең кешегез җитми, бу мәҗлестә утырырга. Ягъни сезнең колакка калебкә бар бер бу сүз керә, бар бер тәэсир итә. Иң хәерлесе мондый вакытта бу мәҗлисне калдыру. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Аллаһ Субхана вә Тәгалә әйтә, Әгәр дә син күрсәң, безнең аятьләребезгә капма-каршы килгән, ягъни безнең аятьләребезгә ышанмаган кешеләрнең сүзләрен, фә'ә'рид әнһүм, ягъни алардан син борыл, кит, алар икенче хәерле сүзгә күчкәнчегә кадәр. Искә төшерү белән сез шушы аятьне үтәргә тиеш, ягъни борылып китәргә тиеш, әгәр дә исегезгә төшсә бу аять. Икенче бер аятьтә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә әйтә, Китәләр! Һәм киткән вакытта әйтәләр, Вакалу ләнә әәмәлүнә вә ләкүм әәмәлөкүм! Безнең үз гамәлебез, сезнең үз гамәлегез. Безнең үз күрүебез, сезнең үз күрүегез. Безнең үз аңлавыбыз, сезнең үз аңлавыгыз. Безнең гөнаһларыбыз бар. Без гөнаһлардан куркабыз, аңлыйбыз. Сезнең гөнаһларга карашуыгыз икенче дип, әмма ләкин киткән дәврда да әрләшеп, сугышып, талашып, кычкырышып түгел икән, аннан киткәндә дә әйтә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә, Сәләмун галәйкүм! Сәләмун галәйкүм! Сезгә сәлам булсын! Ягъни, киткән дәвердә дә күңелләренә һидаять теләп, Аллаһның сәламен теләп, һидаяткә басуларын теләп, аларга да мөстәкыйм тугры юлны табуларын теләп китегез, ди. Карагыз, Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә нинди әдәп вә әхлакка өйрәтә адәм балаларын. Чөнки без, мөэмин-мөселманнар, бу дөньяга килгәнбез, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмне үзебезгә иң биек үрнәк итеп куеп яшәр өчен. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм бу галәмгә, бу дөньяга килгән рахмәтән лил аләмин, ягъни галәмнәргә рәхмәт булсын өчен, әмма ләкин галәмнәргә ләгънәт булсын өчен түгел. Ул үз дәверендә дошманнарны да күргән, монафикъларны да күргән, тирә-янында явызлык белән йөргән, хәтта үтерергә йөргән мөшрикләр белән дә мөнәсәбәт кылган. Әмма берсенә бер ләгънәт укымаган. Берсенә бер Аллаһтан газап килүен сорамаган. Әгәр дә Аллаһ Субханәһу вә Тәгалә әйтә икән безләргә, Аллаһның Расүлендә сезләргә иң хәерле үрнәк булды дип, без бу үрнәкне үтәргә тырышырга тиеш. Бу мәҗлестән дә әрләшеп тору, сугышу, алар белән кычкырышу кирәкми. Матурлык белән, рәхмәт белән, игелелек белән аңлатырга кирәк. Ни өчен сез моннан китәсез? Ни өчен сез бу мәҗлестән китәсез? Нәрсәсе белән ошамый һәм ни өчен Аллаһ Субхана ва Тәгалә тыйган аны? Чөнки бу мәҗлес буш. Ләгу дигән сүз буш, мәгънәсез. Ягъни ни өчен мәгънәсез? Ни өчен гайбәт ул мәгънәсез? Ни өчен аның мәгънәсе юк? Мәгънәсез, чөнки аның файдасы юк. Бит, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең хәдис шәрифендә әйтә, әл-мөэмину мирәтел-мөэмин, бер мөэмин икенче мөэминнең көзгесе, бу көзгене ничек аңларга дигәндә, менә әгәр дә сезнең куен кесәсендә кечкенә генә көзгегез бар икән, Берәр чатка басып шушы көзгегә карап, шушы көзге сезгә кычкырмыйча, акырмыйча, бакырмыйча, сезнең битегездә булган җитешсезлекне күрсәтә дә һәм сез чатка гына басып, үзегезнең җитешсезлегегезне төзәтеп куясыз. Мөэмин мөселман кеше дә шушындый телсез, кычкырмый торган, сөйләнми торган көзге кебек үзенең мөэминен төзәтергә тиеш. Әгәр дә без бер мөэминнән күрдек икән бер гаебен, бер бозык гамәлен, яки намазын дөрес укымавын, яки Коръәнендә аның хата булуын, әгәр дә күрдек икән аның бер гөнаһсын, яки, әйтик, хәмер эчүен, Яки күрдек аның тәмәке тартуын, бу вакытта күңелегезгә шатлык оялмасын инде. Шатлык оя алмасын. Менә күрдем, менә хәзер кайтам мәхәлләгә, кайтам өйгә, теге кешегә барам, шуны сөйлим әле, менә бу кешене күрдем тәмәке тартуын, бу кешенең күрдем Коръәнен дөрес укымаганын, нинди файда эшләдегез? Әгәр дә без бер туганыбызга хәерлене телибез икән, сөйләрбезме без аның гайбәтен? Без тырышырга тиеш аны төзәтергә, үзенә генә килеп әйтергә. Менә синең шушындый гаебең бар, башка кешегә әйтмим, ишетелмәгәндә генә мин сиңа әйтәм, менә бу гамәлне кылма әле, кылсаң син үзең өчен генә дә түгел, син бит безнең бер гаилә булгач, безнең мөселман өммәтен дә кешеләр һәм халыклар каршында мәсхәрә кыласың дип, әгәр дә без өммәт өчен. Ислам өчен, исламны күтәрәбез дип йөргән кешеләр мөселманнарның гайбәтен сөйлиләр икән, болар исламны күтәрүче түгел, гәрчә күрсәтсәләр дә алар күтәрәбез дип, болар исламны ишәләрдер, хакыйкатьтә ишәләр. Шуңа күрә без мөэмин мөселманнарның, әгәр дә бер гөнаһсын күрсәк, аны яшерү ваҗиб. Кешеләргә күрсәтергә тырышма. Кешеләргә күрсәтергә тырышма. Менә әгәр дә сезнең үзегезнең туганыгыз яки хәләл җефетегез яки улыгыз, кызыгыз Оныгыгыз гөнаһ кылса, кычкырырга яратасызмы аның хакында кешеләргә? Ояласыз бит. Белмәвен телисез. Аның бит халыклар арасында сезнең кызыгыз начар икән, улыгыз хакында сөйләвен бик теләмисез. Ә ни өчен без мөэмин мөселманнар хакында сөйләүне бер дә авырга салмыйбыз? Ягъни, әгәр дә без бер мөэмин мөселманның гаебен яшерсәк, ягъни кешеләргә ишетелүдән куркып үзенә генә әйтсәк, аңлатсак, Кыямәт көнендә Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә безнең гөнаһларыбызны бөтен дөнья халкы җыелып мәхшәр мәйданында басып торганда, Безнең гөнаһыбызны да ишетелүен яшерер. Ягъни Аллаһ Субханәһу вә Тәгалә шушы мөселманнарның гаебен яшергән кешенең үзенең гаебен кешеләргә ишеттермәс Кыямәт көнендә, оялтмас халыклар каршында. Менә шуңа күрә дә иң әүвәлге дәрес, иң әүвәлге безнең гамәлебез бер-беребезгә көзге кебек, бер-беребезне төзәтик, пакълыйк, хакыйкатькә бастырырга телик. Аңарга хәерле юлны күрсәтик. Шәт ул аңламыйдыр. Шәт ул таба алмыйдыр. Шәт ул белмидер моның гынак икәнлеген. Шәт ул мөселман мөмин булып та, иманы загыйфтер, иманы загыйф булганга ул шуны кыладыр. Тырыш син аңа үзең кебек үк ныклы иманлы булуын. Бит пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, үзенең үзеңә теләгән нәрсәне мөселман кардәшеңә теләмәсәң, син камил иманлы булмассың. Шушы хәдис шәрифкә нигезләнеп, без үзебезгә нәтиҗә чыгарабыз. Безнең иманыбыз камил булмый икән, әгәр дә без мөселман кардәшебезгә хакыйкатьне күрсәтмәсәк. Ә без аның гаебен күреп кешеләргә сөйләсәк, язсак, Газет вә журнал вә китапларыбызда ишара белән генә булса да без гайбәтне белгертсәк, без исламны ишүчеләр, күтәрүче түгел, һич тә. Уйламагыз, мин бер мөэминне, бер мөэминнең гайбен сөйләп, исламны күтәрәм дип Әмма ләкин, җәмәгать, бу урында бер искәрмә бар. Әгәр дә без, әгәр дә без соралсак, ягъни берәр кеше бездән сораса, әйтик, менә бер яшь кеше үзенә никахларга кыз яки бер кыз бер егетне никахлар алдыннан сездән сораса, Бу кеше хакында сез беләсез, ул сезнең шәкертегез, ул сезнең дустыгыз, ул сезнең күршегез. Аның хакында миңа әйтегез әле, дип сораган вакытта, бу вакытта соралган микъдарда гына, ягъни кирәк микъдарда гына без бу кеше хакында әйтергә тиеш булабыз. Ягъни, әгәр дә бер егет яки бер кыз сораса, бер егет яки бер кыз хакында, әйтик, Бу җегет намаз укыймы? Әйе, укый. Ә ул руза тотамы? Әйе, ул руза тота яки тотмый. Менә шушы микъдарда җавап бирү, бу кешене кисәтү. Әгәр дә без монда дөресен әйтмәсәк, аның гаеб ягын күреп дөрес әйтмәсәк, Без бу кеше хакында хыянәт кылган булабыз. Моның дәлиле Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең хәдис шәрифедер. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм янына килә Кайс кызы Фатима, ягъни Фатима ту бинту Кайс, һәм әйтә, "Я Расулулла", ди, "мине ди ике кеше кулымны сырый". Кулын күтәрүчән. Бетте, шуннан артыгын әйтми. Ягъни берсе факир, ә берсе кулын күтәрә торган. Моннан инде бу Фатыйма үзе сайлый, кайсысы аңа як. Өстәп китми, артыгын әйтми, тиешлесе. Шулай ук әгәр дә соралса, мөгаллим хакында? Ягъни мөгаллимнең хаталы ягын әйтү. Мисал өчен, менә бу мөгаллим, ул Коръәннең бөтен аятьләренең тәҗвиде белән укымый. Ягъни син ялгышырга мөмкин. Ягъни син бу мөгаллимнән дәрес алсаң, синең кыйраәтеңдә загыйфлек булырга мөмкин. Менә шушындый ният белән, ягъни кешеләрне кисәтү ниятеннән әйтергә мөмкин. Әгәр дә берәү икенче бер кеше белән эшләргә җыена икән, үзенең сәүдә, сәүдәсен башламакчы була икән, бу вакытта анарга да кисәтеп әйтергә мөмкин, бу кеше саран, әгәр дә белсәгез. Түгел, явызлык белән түгел, загыйфь калебкә ләззәт алу өчен, ә менә бу кешене кисәтәсез, Син үзеңнең сәүдәңдә моның белән башласаң, синең шушындый булырга мөмкин дип әйтү нияте белән син аның кайбер якларын кисәтеп кую ваҗиб. Кисәтеп кую ваҗиб. Шуңа күрә менә мондый вакытларда кешеләргә хәтта мөэмин мөселманнарның гаебен әйтү Ярый, ягъни бу рөхсәт ителгән гайбәт. Бу җәмәгать кисәтү ниятеннән, кешеләрне адашмас өчен, бу китапны язган бер галим шушы китапның галимнең, әйтик, авторның Нинди кеше икәнлеген сорап килсәләр, яки сорамасалар да, аңлату йөзеннән кешеләр адашмас өчен, аның кайбер яки игътикадтагы, яки тәүхидтәге, яки фикхтагы кайбер үзенең үзенчәлекле, гаепле, җитешсез якларын әйтеп кую, кисәтү нияте белән бу да мөмкин һәм бу да рөхсәт ителгән. Инде рөхсәт ителгән гайбәтләрдән тагын фәтвә сорап килү, әйтик, ире яки хатыны казый җанына, берәр галим янына килеп, үзенең ире хакында яки хатыны хакында яки дусты, иптәше турында аның гаебен сөйләп, менә миңа бу вакытта нишләргә кирәк? Нишлим? дип сораса, шушындый ният белән килеп, үзенең дусты хакында, кардәше хакында аның гаебен, аның гайбәтен әйтсә, бу гайбәт хөкемендә булмый. Шулай ук золым кылынган кеше, ягъни мәзлум кеше, кыерсытылган кеше, Яклаучы янына барып, кем аны яклый ала, кем аны коткара ала, шундый кеше янына барып, залим хакында аның золымын сөйләсә, менә ул мине шулай кыерсытты, ул менә миңа мал бирмәде, ул миңа шулай дип әйтте, дип сөйләү, бу да җәмәгать гыйбәт хөкеменнән булмас, ягъни бу да гөнаһтан саналмый. Шуңа күрә, җәмәгать, менә бу хөкем, әгәр дә ният ихласлы булса, кисәтү, төзәтү, хәерлегә алып бару һәм дә хак юлны табу ниятеннән сөйләнелсә, бу мөмкин. Хәтта бар шундый халәт гыйбрәт өчен әйтү. Әйтик, менә кайбер пәйгамбәрләр кыйссасы, аларның хаталарын сөйлибез, гәрчә алар мәет булсалар да. Кайбер изгеләрнең, кайбер кешеләрнең хаталарын без дәресләрдә үтәбез. Шәкертләргә, укучыларга аңлатабыз, ни өчен зәгыйфь калебкә ләззәт өчен түгел, ә гыйбрәт итеп, менә без шушыны әйтәбез, шушылай булмагыз, мондый юл белән бармагыз, мондый сүзне әйтмәгез, мондый гөнаһка төшмәгез, дип аңлату йөзеннән булса, бу җәмәгать гайбәт булмас. Шуңа күрә һәммәбезгә дә мөэмин-мөселман дип үзебезне санасак һәм үзебезне тәкъва адәмнәрдән күрәсебез килсә, һәм дә без кыямәт көнендә Фирдәвес җәннәтләренә керергә теләсәк, Безнең ниятебез Кыямәт көнендә Раббыбызны күрү булса, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең шәфәгатенә, аның шәфәгатенә насыйп булырга теләсәк, Әгәр дә мизанда изгелекләребезнең артык булуын теләсәк, сират күперләрен яшен тизлегендә үтүне теләсәк, әгәр дә теләсәк гамәл дәфтәрләребезне уң кулыннан бирелүен, Коръәннең хөкемнәрен үтәргә кирәк. Коръәннең һәрбер аятен үтәргә тырышыр идек. Гайбәт Коръәни Кәрим белән тыелган. Һәм без дә аннан тыелырга калебебездә көч табыйк. Иманыбызны арттырыйк, араларыбызга фетнә салмыйк,